Bon dia, senyores i senyors. Seguim el matinal de Ràdio Palafrugell. Avui anem a parlar d'ocells perquè una vegada més arriba a casa nostra Palafrugell eh, aquest eh, concurs, exposició d'ornitologia que tenim des de fa temps organitzat per l'Associació Ornitològica del Baix Empordà, si no recordo malament el nom, i ens acompanya Marcial Pérez, eh, com gairebé cada any des de fa una sèrie de temps. Bon dia, Marcial. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Atrafegat, eh? Sí, una mica, perquè, bueno, hem tingut que preparar tot allò per poder fer la inauguració ahir al vespre, allà a les 8, uh -huh. i ja avui dijous ja hem obert i fins diumenge a la 1 del migdia. De fet, teniu diverses dates, perquè està de l'1 al 10, deu estar també amb el concurs i tot, la inauguració ahir vespre, però a partir d'avui el públic pot visitar-ho, no? A sí, sí, a, dijous. a partir d'aquest matí a les 9 ja han obert les portes i començaran a passar els col·legis i tot lo que, tota la gent que vulgui. Tota la gent que vulgui, les portes són obertes per són tothom. Són obertes de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8. Això fins diumenge. Diumenge només de 9 a 1 del migdia. Al matí, vosaltres després voleu anar a fer la rosa. Eh? Ah, exacte. <laughs> Molt bé, doncs... Uh... Eh, Anem a acabar, que segur ja tenim gana d'acabar amb tot això. Uh, concurs ornitologia, uh, ornitològic uh, que arriba a la seva 32a edició, si no recordo malament, d'aquest concurs que té lloc, recordem, durant tots aquests dies a la Bòbila de, de Palafrugell. 32 anys ja. 32 anys, van començar l'any 87, eh, una petita exposició, no era concurs, eren quatre amics que no van juntar i van decidir començar aquesta, aquesta tasca que ja portem 32 anys i me'n recordaré tota la vida, que va ser l'any 87, i precisament va ser a, a allà a Can Genís, eh, mm -hmm. a darrere de l'Ajuntament. Sí. I allí va començar tot, d'allí van passar els amellers i han anat donant tumbos cap aquí cap allà fins que han arribat a la bòbila que nos atrevan a ser los impulsos de, de la bóvila bella, la Bella, porque la Bob y la Bella se va a la 97, la cuando la Associació la Baix va va ser el campeonato de de aquel año. Mm, perquè a vegades heu combinat aquest concurs amb d'altres proves més importants al calendari del circuit, Campionats de Catalunya i d'altres que heu fet, eh? Sí, sí, aquest any la, el concurs, de fet, només és el concurs social, que no implica que no hi hagi ocells de tota Catalunya, d'arreu de Catalunya, i bastant, bastant de criadors i participants de la zona de, de França, mm. de, de Marsella fins a Perpinyà, que anys tras anys doncs, hem fet una mica de amistat i de companyia i nosaltres anem allà i ells venen aquí a Palafrugell. Ahir us vaig visitar un moment, vaig venir, van, van estar parlant allà i mirant ocellets un moment al matí i, i vaig veure diferents coses doncs, que te volia, te volia comentar. Una és que hi ha diversos concursos, no només el nostre, sinó que n'hi ha diversos, però que sembla que el nostre, el de Palafrugell, és dels més importants que hi ha i me van parlar de més de 2.000 ocells. Sí, sí, yo, en fin, eh, yo soy el presidente de la Federación Ornitológica Autonómica Catalana, de FOAC. Uh mhm. -huh. Ja porto 30 anys també a la federació i l'últim 12 anys sóc el president. Aquí al Baix Empordà la meva feina i la meva tasca és coordinar i fer, diguem, una mica de director d'aquest concurs i buscar pues, l'apoyo dels companys per poder fer aquesta labor, perquè eh, no cabe duda de que porta molta, molta feina, la infraestructura és molt gran, de moure molt de, de material, de gàbies, de tot, y ya no solamente eso, sino lo que es total organización a nivel informático y a nivel de todo, ¿no? Porque de fet es puntual para la Liga Catalana y, claro, eh, por eso tiene la importancia que tiene. A nivel nacional es el tercer de España, o sea, actualmente este, en el primer es a Marbella, Málaga, el segundo es a Dos Hermanas, Sevilla y luego el de Níger de Palafruyen, que estén en tercer lugar y el que más resonancia y más importancia tiene, tiene a nivel nacional. déu nhi -do, doncs, perquè a més a més de ser concurs eh, social, d'aquest concurs exposició d'ornitologia, que ja penso que des de, des de diumenge que s'està votant, o com, com, com, com sí, funciona? Sí. Perquè sé com m'ho expliques cada any, però no, sí. no recordo exactament com, bueno, com això, aneu. Això, tot això és un món, perquè, clar, eh, el que no sap una mica de què va tot això, o, o té un canari a casa, <laughs> se pensa que aquest canari és per cantar i, i res més, no? Nosaltres no, nosaltres el que tenim són concursos de bellesa, perquè el que fem és un concurs de bellesa, interessa eh, lo que, eh, aquests, aquests ocells que són de l'any, que participen any tras any, perquè només poden participar l'on nascut al mateix any. O sigui, no poden repetir, excepte los exóticos i los híbrids que permeten dos anys. Aquests ocells van començar a entrar divendres i dissabte a la bòbila, diumenge van fer el jutjament d'aquests ocells, aquest 2.000 ocells, 2.030 ocells exactament que hi ha a la bòbila, se van tenir que portar de de, de, de la bòbila on estan exposats en, en aquestes estanteries, en aquestes lletges, a los jutges d'un en un i el jutge emite una, una, una planilla amb totes les característiques de l'ocell. Va per games, en color, postura, híbris, exotis, fauna europea mutada i cada, cada jutge està especialitzat en, en, en una categoria, en una gamma, no? ...y de ahí el, el guanyador, el segundo y el tercer clasificado... A més a mes de los, de los, de los ...sobre premis, los, los tres premios principales... que son los que dona el Ayuntamiento de Palafrugell, que son tres de O, que es lo que le dona caché ...y lo que le dona, en categoría... en aquest concurs ...y porque la gent vol participar. claro un concurso... ...cuanto mes ocells ya... ...dos doncs més nivell el criador lo que vol es eso... competir, no? ...porque la semana pasada va a venir el de Mataró y yo que soy el presidente de la Federación Catalana y tal, doncs estén en concursos a nivel de Cataluña entre los 600 y 1.006 y aquí ya 2.000, o que por eso te dic que algo ha d'haver-hi, no? O doncs sigui... Explica'm una cosa perquè jo no, no ho acabo de veure. 2.030 ocells, has dit, i han de passar un per un per davant dels jutges. Sí, sí. Eh, quant, quant temps li dediquen a cada ocell? Di, perquè Dis... comencen a les 7 del matí i acaben a les 12 no, de la nit i no, no acaben, no? no? Això, Com això, va això? Avui en dia tot s'ha mecanitzat, com a tot, no? I mm. se fan tables, se fan com programes, Ah, llavors el, el jutge doncs, li porten quatre ocells allà a la taula, se los mira, mira les característiques de l'ocell per belleza, no per camp, perquè és, és igual que canti que no canti, eh, més que res la posició, la pluma, la belleza en si del l'ocell, no? I ara emite aquesta planilla, que és la que luego percibe el participant i el que sap les característiques del seu ocell i el per què ha guanyat i el per què no ha guanyat. o el por qué está desclasificado o el por qué está descalificado <laughs> porque no está en la seba gama y como no está en la seba gama pues la han descalificado. Entonces el, criador lo, lo, mira, lo comprueba, lo analiza y porta pues una serie de, de condicionantes que, que, que, es lo que, lo que nos fa pues tenía que esta físico. déu nhi eh? Però jutges també ja, després de tot el dia, val, val la pena que els acuideu bé. Sí. Tu també fas de jutge? No, no, no, ah. no, no. Ja solo me faltaria sol. No. Jo, jo el que m'agrada és criar ocell i, i desafortunadament, per, per, en fin, per motivos o per mm. lo que mm. sigui, per la meva feina que vas tindre, doncs sempre m'ha tocat tenir papeleo i moure tot allò. Algú necessita que ho porti, Però bueno, això, també, també tinc eh? ocell, eh? També uh -huh. tinc a casa ocell, crio, eh, crio cardenalita de Venezuela i ocell d'aquest tipus exòtics. Uh, eh, a la Bòbil, el 32è concurs d'exposició, uh, però després també hi ha el 29è concurs Josep Oliver, el tercer monogràfic de, dels Canaris de Colors. Explica'm una mica que són diferents premis que doneu o... Sí, el, el Josep Oliver és un, és un trofeig, és un, és un que se, se va crear a raïs de, de l'antiga associació que havia a Palamós, que va desaparèixer a l'any 70 i poc, Luego se va crear aquesta, que jo sóc un dels fundadors, em recordaré tota la vida amb en, amb en senyor Playa, de l'Hostal Playa, amb en Pere Sardó, de, de l'Hòstica i la joieria de Palamós, en fi, eren 4 o 5 que van decidir doncs, portar a cabo una altra vegada o reactivar aquesta, aquesta associació que es va crear nova aquí a Palafrugell. I, com te deia abans, doncs eh, a partir d'aquí va començar tot aquest eh, <laughs> tinglado de, eh, de l'Associació Mitologia Baix Empordà que és, jo sempre me repeteixo sempre en el mateix quan varen començar ningú creia en aquesta associació o, o pocs, per què? perquè era una cosa que tothom té, té un, o, tothom, o molta gent té un canari a casa seva o té un periquito o té una carolina però clar, això de criar ocells a casa i era com, no sé, era no, no era aire <laughs> habitual, ¿no? Y había muerto en la verdad es que havia molt y I nosaltres vam ser capaços de portar en endavant y tal, y actualmente son tres en Mm. un local propi de la asociación, aquí en Palafrugell, allá al estadio, a prop del estadio, al carrer Emilia Pardo Bazán, y todos los días te unen a la tarde, y es un continuo de gente, intercambian, pues, opiniones, analizan, pasan el rato, fent un café... i, i que tengan i Y és es lo que ha aportat a, a l'Associació Ornitològica de Sant Empordà pues, a ser la, la, la més gran de Catalunya i, i de les pioneres d'Espanya. És doncs el que dius, no? Abans eh, també, no sé si ara és tan moda, però abans tothom tenia, o, o moltes cases tenien un, un, un ocell sí. dins una gàbia i mira, li anaven donant pinxo i que, que anés fent, però d'aquí a, eh, a criar clar, ocells eh, la, la cosa és molt és diferent, molt diferent eh? És molt diferent, perquè una cosa és tenir una mascota i clar, un canari o una carolina, un periquit, una caponni, és molt fàcil, perquè no dona feina, no s'ha de treure al vespre a fer pipi al carrer, no s'ha de fer res, només s'ha de mantenir a casa, donar-li menjar i de beure, netejar la gàbia i si canta, doncs encantat. Però clar, ja criar ocells, això ja és otra, altra història. La sort que tenim és que normalment la família sempre acompanya, perquè és una afició que la tenim a casa. O sigui, el que té més possibilitat doncs, té un gran aviari, el que no té possibilitats doncs, té una balconada o té una terrassa y, en allá te voy de para ellas, que son colecciones privadas, que estén catalogadas dentro de, de, de, aquel, de aquel nivel, y los tenían a casa, si querían allá. Porque en ¿no? Sí, pero bueno, es agradable. <laughs> es agradable. Al, nivel no se senten porque con las finestras tancadas y tal, Doncs perquè fa fred i més avui en les finestres que hi ha d'alumini i de doble, cristal, de doble vidre doncs no hi ha problema i a l'estiu que tot està obert pues, bueno, a les 6 del matí quan comença a amanecer també és agradable. Uh, <laughs> el, el tretzer monogràfic que feu de Canari de Color de, de què es tracta? Bueno, eh, estem parlant de, a nivell social i a nivell de Catalunya i de més i el que és el monogràfic que, que està en la tercera edició és el més gran d'Espanya o sigui, és el monogràfic més gran que s'està fent a Espanya, de raça espanyola es el primer canari que va a surtir, porque no... O sea, cuando van comenzar a criar todas estas camas que tenía ahora de groc, blanc, vermell, entonces eso no existía. Existía el canari silvestre de las Islas Canarias. ¿O groc. Ver. Verd. De ver mhm. verd. y melanina negra, o sea, y el manto y las alas, las, mhm. lo, que es el, el, cuerpo de luce era ver, un ver botella, botella cava, y, de aquí va comenzar a surtir toda esta variedad a base de cruces y a base de... d'anar fent genèticament tot aquest proceso, porque surti lo que tenéis ahora actualmente. Pero el canari canari original es el, canario de las Islas Canarias, que han existe que, que no? Claro, claro, y que vio en O sea, además, están súper protegidos. Mm-hmm. Y de ahí va comenzar a surtir Y una de las variantes que va a surtir primer d'aquest canari va ser el raza espanyola. Per què? Perquè se caracteritza que és un ocell molt petit, que té un tamany molt reduït, és molt més petit que un canari normal, un canari que trobem per aquí en una botiga d'animals o, o en una casa, i és un canari molt, molt, molt específic d'aquest primer canari inicial i que a nivell d'Espanya doncs, ja el millor del món. I aquí a Palafrugell fa 13 anys que es va crear el primer monogràfic que no se feia a, España, ahora ya se están en algunos pero van a Radere, a las zonas pues de, sobre todo de Mesa ya, que es sobre todo la zona de Levante, o si desde Castellón mm. hasta Almería, Murcia, y luego, claro, lo que es Andalucía, lo que es toda la zona, las provincias de Andalucía, pues allá es la panacea, ¿no? Y el centro, o si, no, no, o si el La cria d'ocell està generalitzada totalment per tota la península. Veieu que no estem parlant amb en Marcial Pérez de l'Associació Ornitològica de la Baix Empordà, d'aquesta exposició, sobretot de, dels ocells. Ja preguntaria mil coses jo, però el que és més interessant és que aneu allà eh, a veure'ls, eh, que estan tots en les seves gavis, 2.030 ocells, i que ho demaneu, i sobretot a la gent que hi ha allà, que jo mm, m'agrada perquè quan, quan hi vas eh, es veu que tenen ganes de parlar i explicar la seva afició. Per tant, no dubteu ni un moment a demanar-los, eh, a fer-los preguntes sobre els ocells, sobre els canals, canaris, jo per mi tots són canaris, jo, clar, sí, sí, soc, no, clar, soc, jo sóc un... Sí. no, <laughs> no hi entenc jo, no? Nosaltres també, los de la són los, los, los de los canaris. <laughs> Però bueno, no, és una mitologia. Molt bé, canari, ha dit que Marcial, <laughs> anem a continuar. Uh, heu fet el concurs, els, els resultats ja estan fets, no sé si els heu podeu anunciar o no, perquè, sí, o sí, si sí, se saben, però a més a més hi ha una cosa molt maca que eh, també m'agrada felicitar-vos perquè és el, el concurs que feu de, de dibuixos eh, dedicat a les escoles de, de la vila. Això continua en marxa, no, també? Sí, sí, això continua en marxa, aquest any estem en la 25a edició, això és un projecte que van portar de, lo, van, lo van copiar, lo van portar d'Itàlia i de França, que van veure ...petitas mostras que había Reggio Emilia en Italia, en internacionales, a nivel de, Francia, de Marsella, de Mallemor, de Istres, pero res, era un panera allá que había... la millón vino, 25 eh, que habían... fe mm. eh, pues, nanos de, o, de criados y tal, ...los pinchaban allá una petita exposición... ...y tal. nosotros van a decir, hostia, si lo porten a nivel... del Baix Empordà fent una circular enviant a los col·legis, eh, tanto de primària com de secundària, instituts, a la millor podem fer algo gaire més gran i més important, no? I <laughs> avui per avui, ja, ja la 25a edició, però bueno, estem desbordats, perquè eh, cada any n'hi ha més i un nivell increïble, perquè allà hi ha dibuixos impressionants. O sigui, no us podeu ni imaginar la cantidad de dibujos que hay y a se me nivel el nivel Parlaba a Malales, uno de los profesores de dibujos e, del, IE, del freddy Martí Carreras, Alex Trabal. Y es que me decía, es que es impresionante, es que el nivel es tremendo, Si eh, tenéis una persona que, se cuida, que trae los premios y tal, pero la verdad es que es muy difícil. déu nhi uh, eh, No em vegin tampoc amb els jutges dels ocells, eh? els jutges dels dibuixos, sí, sí, perquè sí, déu nhi sí. Me vols explicar una mica el, com, com ha anat el concurs, qui són els guanyadors, tant tant dels ocells com, de, com dels dibuixos, del que es pugui, del que es pugui dir. Tu mateix, si me vols dir els guanyadors... Doncs, en el, com deien abans, el, el trofè, el 29, 29è trofè Josep Oliver Segura ha sigut per Nathan García Cruz, de Palafrugell, d'aquí de Palafrugell, Eh, y luego los tres pins de oro, que son los premios principales del concurso en, general, que son para las tres, para las tres gamas, son los tres millones o seis que llenan el concurso. Todos están identificados, tienen la seva, la seva eh, etiqueta con los puntos y mm. lo que representa y lo que ha guañado y tal, ¿no? El pin de oro de Canari de color de máxima puntuación ha sido para José Antonio Cano Pellús, que es de Siurana de Empordà, de Girona, al costal de Figueras, y es sí de la Asociación Ornitológica de San Empordà. El pin de oro de Canari de postura de máxima puntuación ha sido para Francisco García García, que es de Dos Ríos, de Barcelona, y pertenece a la Unión de Canaricultores de Mataró. Y el pin de de, de Sotic de máxima puntuación, ha sido para Joaquín Col que es de Rosa, de Girona, y pertenece a la Asociación Ideológica Basan Porda. Luego, eh, esos son los tres principales premios. Y luego ya, por categoría, el Gran Premio de color lipocromo ha sido para José Manuel Jaime Villarte, que es de Margras de Mar, de Barcelona, y pertenece a la Unión Litológica de Blanes. Mm-hmm. Y el Gran Premio de Color Melani es para el Adolfo Roca Dalmau de, Monras, de aquí, de Girona, y pertenece a la Asociación de de Baja El, de postura, el Gran Premio de Postura Lisa es para el Oscar Pozo Manzano, que es de Cornellá y Obregat, de Barcelona, y pertenece a la Sociedad Ornitología de Hospitalet. El Gran Premio de Postura Rizada es para Víctor Agres que es de Le Peirard, de Francia, y pertenece a la Asociación de Ideología Basampordá. El Gran Premio de Raza Española es para Laureano Martínez Lanza, de Lleida, y pertenece al Club ideológico de Lleida. El Gran Premio de Ibridge es para el señor Michel Lamour, que es de Mallemor de Provence, de Francia, y es de la Asociación de Mallemor El Gran Premio de Fauna Europea Mutada es para el Marcial Pérez García, de Palamos, que es de la Asociación Ideológica de Champordá. El Gran Premio de Sotis es Joan Congos, de Jovet, que es de Ordiz de Girona, y también de la Asociación Ideológica de Champordá el Gran Premio de Color en Josep, Josep Soler Agustí, que es de Palamós y pertenece a la Asociación Ideológica de San Porda. El Gran Premio de Equipo de Postura es para Francisco García García de Dos Ríos de Barcelona, de la Unión de Canicultores de Matalú. El Gran Premio de Equipo de Raza Española es para el Iván Baño García, que es de Lleida y pertenece al Club Ornitologi de Ilerdense. El Gran Premio de Periquito es para Michel Lamour, de Mallemort de Provence, de Francia, y pertenece a la asociación de Mallemort. Y por último, el Gran Premio de Agaponis, que es para Josep Miquel Badía Casas, que es del Hospitalet de Llobregat i pertenece a la Unió Ornitológica del Hospitalet. De nhi sí, ya, no, de premis. mm -hmm. son los principals premis. Luego ya por gamas y por categories sempre ya primer, segon i tercer. Mm -hmm. De nhi doncs, eh, els eh, que tenim eh, dels eh, dibuixos també també teniu premis, no? Sí, sí, en eh, los dibuixos donem primer, primer, segon i tercer en totes les categories, tant en primària com en secundària déu nhi no sé si m'ho vols comentar els primers, però si no, doncs... Si eh, vols, perquè, eh, te llegeixo molt ràpid, si vols, i ja mm, està. I... Llegeixem els primers classificats, home. Mira, Vinga, va, que així sentirem els seus noms. De primària, en el cicle inicial, el primer ha sigut la Lidia Jiménez Mó, que pertenece a la de Vallobrega, de Vallobrega. El primer classificat del cicle mitjà és la, Lai, la Laia Vilanova, que pertenece a la escola Piver de Palafrugell. I el primer classificat de primaria sigle superior, o sea, sin que si se, es para la Marina de Cianu, que es de la escuela Torres Yonama de Monras. Y luego ya en, el, en, el, en lo del instituto, lo que es el ESO, la, ESO, en primer sigle, el primer y segundo, ya, ya dos primeras clasificadas, que son la Martina García Enrique y el Kevin Bermúdez Sánchez. Y en tercer, tercer y cuarto de la ESO, ahí tenéis primer clasificat a la Laia Gómez Puyol i, a la, i al Daniel Pita Reig. Són els guanyadors també del concurs de dibuix, també podeu anar a veure els ocells, podeu anar a veure tots els dibuixos, òbviament, aquesta exposició que està a, eh, a la Bòbila. Això, aquest premi del concurs de dibuix s'entregaran el diumenge, diumenge dia 10, a les 11 del matí a la Bòbila Vella, i amb la presència dels representants i de del alcalde de Palafrugell doncs allà poden estar la gent, ja aprofitant que anem a mercat, doncs acostar-nos fins a la bòbila per veure aquests 2.030 ocells, sobretot fixeu vos també amb els guanyadors i les seves característiques, i també tots aquests dibuixos fets per la mainada de casa nostra. Marcial, alguna cosa més que ens volguessis explicar? Doncs segur que sí, que haurà quedat alguna cosa, perquè eh, aquest món és tan, tan és tan extens i tan llarg que... Però bueno, crec que hem fet una mica de resum i perquè la gent tingui pues, una petita noció de lo, de lo que en realitat fent a la bòbila i lo que lo estem fent fa 32 anys. Ja et passaries hores parlant d'això, eh? Bueno, sí, de fet ja ho deus fer-ho. Sí, sí, la veritat és que sí, perquè bueno, el eh, que te deia abans, jo a part de criar ocell i de tenir ocell a casa, doncs també tinc molts de papers i moltes coses, perquè <laughs> eh, sembla que no, però muntar això, preparar certificats veterinaris, permís de ramaderia, eh, ajuntament... Nosaltres acabarem ara <laughs> presentant un, un dossier i, i a, a l'Ajuntament de, de com ha anat el concurs i el que hem fet i passar reis tenim que començar ja a demanar la mòbil una altra vegada i a començar a preparar el, el 33. T'entenc perfectament. Uh, Marcial Pérez, de l'Associació Ornitològica de la Baix Empordà, moltíssimes gràcies i que acabi d'anar bé tot aquest concurs. Recordem fins diumenge a la una del migdia, que és quan es clau. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies.